Pružena ruka Dobar dan, dobrodošli u Eter Internet Radio Srijem. Pratite emisiju Pružena ruka u kojoj se bavimo društvenom uključenošću i svakodnevnicom osoba s invaliditetom. Danas razgovaramo s koordinatoricom udruge Vjera i svjetlo u Vukovaru, Marijom Turkalj, te sa aktivnom članicom ove udruge, Ljubicom Harhaj. Poštovanje, dobro nam došli u emisiju Pružena ruka, internet radio Srijem. Zajednica Vjera i svjetlo međunarodni je duhovni pokret koji je nastao na hodočašju u Lordesu 1971. godine. Danas povezuje 1600 zajednica u 80 zemalja svijeta. Srce zajednice su osobe s intelektualnim teškoćama, njihove obitelji i prijatelji – Svaka zajednica okuplja 15 do 40 članova koji se nalaze na svojim retovitom mjesečnim susretima prijateljstva, dijeljenje i slavlja. Kako to izgleda u Vukovaru? Gospođo Marija, molim upoznajte nas sa vašom udrugom. Pa mi se okupljamo eh, jednom mjesečno, eh, drugi, svaki drugi tjedan znači druga nedjelja u mjesecu i pretežno imamo stalne članove u našoj zajednici. E, to su znači e, roditelj, dijete sa poteškoćama i prijatelje Kakav je cilj vaše zajednice, vaše udruge? Pa cilj nam je znači da se ta e, djeca okupljaju, da e, s obzirom da se okupljamo u pastoralnom centru, znači da imaju tu duhovnu, duhovnu crtu, da znači kroz vjeru E, shvate da smo mi e, s njima, da nisu sami i da se na neki način e, olakšaju svoj život. Religija je ključni element okupljanja u zajednici. Dakle, imate veliku potporu župe i župnika. Tako je. Da, tako je. Od prvoga dana to je bilo znači prije deset godina. U biti u veljači će biti 11 godina kako naša zajednica postoji u Kovaru To je bilo 11. na Gorsku Ursku. Nama su došli iz Vinkovaca, zajednica Vinka Palotija i simbolično donijela plamen, odnosno svijeću u grad Vukovar. Tako je se zapala svijeća te zajednice u Vukovaru i onda, onda gori. Svijeća je znači simbol e, svjetla koji inače kad u zajednicu dolazi nova osoba isto pali svoju svjećicu koja dolazi prvi puta. Tada je e, već bio u Vukovaru Frajevica Jagodić i on je duhovnik naše zajednice, evo sve ove godine, on nas prati, on nas podržava, on e, nama daje prostor u pastoralnom centru pri župi Svetih Filipa i Jakova, a treba naglasiti da eh, u toj zajednici našoj se okupljaju djeca i sve tri vukovarske župe, mogli bi čak reći i četiri. Zato što e, imamo djecu iz Kraljice mučenika na sajmište, imamo djecu iz župe Svetog Josipa Radnika iz Borova naselja, iz naše župe Svetih Filipa Jakova, a imali smo i jednog člana iz župe e, Krista Kralja, grkokatoličke župe, koji je nažalost preminuo. E, znači, mi smo vam ekumenska zajednica. U našoj zajednici imamo katolike, odnosno rimokatolike, grkokatolike i imamo pravoslavne članove zajednice. kada se osvrnete na svoje djelovanje, a udruga e, djeluje koliko godina već? Pa evo 11. godina. 11. godina. E, s čim se posebno ponosite? Po čemu je vjera i svjetlo drugačije od ostalih udruga koje okupljaju članove na sličnim poteškoćama? 4. Da, pa u biti mi se brinemo za duhovni život te djece sa mentalnim hendikepom. Znači civilnih udruga imamo, ali vjera i svjetla je specifična baš po tome. Znači mi se okupljamo nedjeljom u pastoralnom centru, imamo uh, jedno sat vremena uh, riječ mjeseca, to su uglavnom duhovne teme gdje im približavamo riječ mjeseca koja je dana, recimo, dobro, to mogu kasnije objasniti kako je teče taj susret. Znači, u biti imamo sat vremena prije mise, onda imamo misu i poslije imamo druženje agape. U misi je jako bitno reći da oni oživljavaju evanđelje, što naša djeca jako vole znači oni glume. Ono što se, e, što se pročita u misi, u evanđelju, mi ponovo čitamo i oni to scenski prikazuju i tak na taj način oni bolje razumiju što se te nedjelje e, događa u crkvenoj godini. A što se tiče tog vodiča, to sam vam htjela reći, E, dakle, vodič po kojem mi radimo, e, rade sve zajednice u svijetu, on se prevodi na sve jezike koje je potrebno, znači taj mjesec e, se obrađuje ona tema koja je u vodiču u svim zajednicama na cijelom svijetu, tako da smo mi tako i povezani. Možemo li izbliza doznati što god o članstvu, kako bi motivirali i druge da vam se pridruže? O kojem dobnim skupinama je riječ? kojim se običajima telesnih oštećenja suočavaju, što im zajednica pruža. Pa, e, prilikom osnivanja, znači 2007. godine, kada smo osnovali našu zajednicu, e, prvo smo bili zasebni, znači bili smo u pastoralnom centru, e, znači odvojeni. S vremenom smo ušli među župljane, znači bili smo prisutni na misiji kroz, kako je Ljubica napomenula, znači kroz oživljavanje evanđelja, Znači tako nas ljudi prepoznaju, znači vide nas, s njima smo. Zatim imamo Vufis e, jednom godišnje, e, idemo na hodočašća, znači sa ostalim zajednicama se družimo. E, zatim imamo regionalni i nadbiskupijski susret jednom godišnje. Znači uvijek u nekom drugom gradu u Hrvatskoj. Danas ste e, ovdje u Vukovaru na trgu, puno vaše djece, znači sva vaša zajednica. Mm, e, ispričajte nam što ovdje događa se danas. Da, evo danas je baš e, znači, potrepilo tako da je znači danas su gosti iz Zagreba, znači Zaklada Hrvatska za djecu, oni su znači prije jedno dva tjedna kontaktirali su nas i poslali su nam njihove papire znači sa njihovim logom da djeca koja su u potrebi znači da nacrtaju ili napišu e, što žele. Znači na taj način da im se ispune e, te nedorečene želje. E, mi smo našim, našim članovima podijelili te papiriće i oni su crtali ili napisali koji što već znao, znači svoju želju i mi smo to znači poslali nazad u zakladu i oni su to povezali u jednu slikovnicu koju su danas donijeli ovdje u grad. I znači kroz program koji imamo E, oni su te slikovnice prikazali i građani, znači koji u mogućnosti da ispuni određenu želju. Želje su dosta skromne, znači djeca su, ne znam, od lopte, majice, trenirke, e, si nacrtala, znači što žele. I sad građani, ako ko želi koji mogućnosti, pokušat će im ispuniti tu želju. Ako se želje danas ne uspije ispuniti, e, to ide znači kroz druge hrvatske gradove, ne znam, slavonske, svake subote su u nekom drugom gradu, znači i, a na kraju će biti to sve u Zagrebu. Znači ako se svaki e, subote se pokušavaju te želje ispuniti i mi se nadamo da će sve želje do kraja godine djeci biti ispunjene. A koliko vas ima u vašoj zajednici članova? E, pa nas ima stalnih članova negdje oko 25. Znači dijete sa hendikepom, roditelj i prijatelj koliko ste unutar zajednice povezani, koliko ste bliski, koliko su međusobni kontakti članova zajednice olakšali svakodnevnicu osoba i e, potrebi? Pa naši članovi su dosta bliski, e, to vidimo po djeci, oni se u stvari raduju i žive za tu nedjelju, za taj naš susret i e, jako su radosni i oni u stvari e, E, i kako se sretnemo nekad i u gradu, stalno pitaju kad ćemo biti, kad ćemo se vidjeti, e, gdje idemo. Jer mi, znači, kroz samo ta naša druženja mjesečna e, idemo i na hodočašća, kao što smo napomenuli, zatim imamo i radionice, znači gdje djeca sudjeluju za Božić, za Uskrs, znači radimo s njima i jednostavno oni, oni vole, vole se družiti i vole biti u našoj zajednici. Evo sad baš e, nedavno, e, negdje u devetom mjesecu smo bili e, u Mariji Bistrici, znači to je hodočašće gdje se okupljaju sve zajednice vjera i svjetla iz Hrvatske i bude zaista prekrasan program. Znači imamo misu gdje također bude oživljavanje evanđelja i poslije mise imamo program znači gdje imamo igrokaze, znači što se svaka zajednica nešto je pripremila i s tim nastupamo znači poslije mise. E, bude jako, baš je bila prekrasno, e, djeca budu radosna jer i oni sami sudjeluju znači u tim igrokazima, u pjevanju, u plesu i pjesmi. I naravno oni, e, oni se raduju svakom takvom susretu i hodočašću. da naša zajednica, s obzirom da je bila ove godine, deset godina smo slavili, nismo pravili neko veliko slavlje, E, nego smo e, pripremili znači za svaku zajednicu u Hrvatskoj e, darove. Znači ispred naše zajednice smo pripremili vodotoranj i također smo im dali oranjenom Isusu, znači što imamo iz crkve što smo dobili i o, gospa Fatimska, znači ono gospa je odlučila ostati, također taj letak smo im e, darovali, znači i pripremili smo svakoj zajednici, a kako smo napomenuli ima oko 30 zajednica u Hrvatskoj i znači e, naša zajednica Lađica, Vukovar, je svakoj toj zajednici pripremila taj dar koji smo im e, u Mariji Bistrici podijelili. Sad, još prije nego Sad je Marija rekla naša zajednica Lađica, možda to nismo spomenuli kad smo mi bili, svaka zajednica bude jedno vrijeme u probaciji prije nego što e, je se e, prizna. Znači mora se prođe jedno vrijeme probacije. Onda dolaze ljudi s više razine pa provjeravaju jesmo mi za priznanje ili nismo i tako. I e, onda kad se zajednica prizna trebala bi imati ime i onda smo mi tako na jednom susretu svi zajedno E, davali neke predloge kako će se naša zajednica zvati i među predlozima je bilo i lađica. I tako smo mi to povezali nekako Dunav, e, barke koje su tu, brodovi koje prolaze i tako smo se mi onda nazvali lađica. A sada bi vam još htjela ispričati, evo ove godine imali smo priliku ići u Međugorje na hodučašće E, to vam je hodočašće e, invalida, odnosno osoba sa invaliditetom. E, sistem je taj da ljudi u Međugorju koji tamo žive imaju svoje hostele, hotele, restorane, uglavnom imaju gdje se može smjestiti ljude, besplatno daju smještaj, što nije mala stvar. Znači, mi plaćamo samo put E, besplatan je smještaj za osobu s invaliditetom i jednog pratitelja. Ako bi išao neko drugi, onda on plaća. E, hodočašća za Međugorje obično traju jedan do dva dana. Međutim, naše hodočašće je malo drugačije. Mi krećemo e, na to hodočašće već u četvrtak ujutro. Zato što su to djeca sa posebnim potrebama koje ne kojima treba duže stajati na putu, drugačije su potrebe. Znači mi e, četvrtak putujemo, dođemo tamo predveće, 5-6 sati, smještamo se u smještaje i e, spavamo tu noć cijelu na miru da bi u petak krenio naš program, znači svi smo odmorni, nema umora, nema zamora. Znači imamo tamo program organiziran. E, on traje znači petak i subotu. E, inače to hodočaste se zove u Marinoj školi. E, I znači u nedjelju mi imamo misu prije podne i poslije podne se kreće na put kući. Jako interesantno je što tamo imate ljudi ne samo iz Hrvatske, Bosne Hercegovine, Italije, ne znam, Slovenije, što je blizu, nego e, budu tu ljudi, znači iz Poljske, iz Slovačke, iz Ukrajine, e, iz mnogih zemalja koje su daleko, tako da neki čak dođu već u četvrtak pa budu tamo i po tjedan dana i ti ljudi u Međugorju su otvorenog srca i zbilja nas primaju tamo kao, eto, <laughs> mogu reći kao anđele, eh, jer zbilja sve daju besplatno od srca i nije im to uopće eh, žao i kažu da se nakon tog hodučašća kad im dolaze osobe sa invaliditetom oni duhovno pune e, jer vide u njima jednu veliku ljubav, jednu veliku nježnost, e, nešto što u svakodašnjem životu e, preko godine oni ne mogu doživjeti. Vama je dobro poznata opća problematika populacije s nekim oblicima i telesnih i mentalnih ograničenja. Kako je danas živjeti život osobe s invaliditetom u Hrvatskoj? Koliko smo kao društvo u tom smislu zreli i napredni? Pa čujte, ja vjerujem da teškoća ima i e, dogodi se e, da recimo i neka pomagala koja i, za koje i dijete ima recimo pravo, eh, ne dođu adekvatna i tako bude tu i nesporazume I, mislim, nije, nije baš lako, međutim, eh, moje osobno mišljenje je da se eh, ljudi u prihvaćanju osoba s invaliditetom mijenjaju. Mi smo svjedoci toga da se u prošlosti, da su takovu djecu roditelji sakrivali. Znači, bilo koji oblik hendikepa, da li je to mentalna retardacija, da li je to nepokretnost, da li je to gluhoća. Razumijete, ljudi su jednostavno djecu tako sakrivali i stidili se. Međutim, E, mislim da je u tom smjeru društvo napredovalo, da su ta djeca sve više i više prihvaćenija, da se roditelji, pogotovo kad osjete da još netko ima da prihvaća njegovo dijete, e, lakše ga izvede van, pokaže ljudima, prošeta s djetetom. E, dakle, u tom smislu ja mislim da se dosta toga promijenilo na bolje. Šta vi po E, pa je, točno je Ljubica rekla da je to tako, znači da sa odmakom vremena da su ta djeca sve više prihvaćenija u društvu, e, iako, nažalost, e, mogli bi to biti bolje. Mi to primijetimo kako smo s njima po gradu, da jednostavno poglede koji normalno, mislim, E, bole tu djecu, to djeca osjete, vide ako, ih nekako, ako su drugačiji od ostalih, da ih drugačije ljudi gledaju. Ali mi smatramo da nema razloga za to jer oni e, imaju također e, dosta kvaliteta, možda i više nego mi, aj nazvat ćemo zdravi ljudi, imaju svoje kvalitete i svoje darove. Znači oni su normalne osobe, samo što su malo drugačiji od nas kojoj meri e, je javnost sensibilizirana za vaše potrebe? Možemo li svi biti angažirani? Mogu li mediji više pomoći vama i kako? Pa uvijek je potrebna pomoć i trebalo bi da se angažira. E, mi, mislim, mi ovdje sad u našoj zajednici imamo pomoć i mi e, smo dobrodošli u, našim zajednicama i u našem e, župi. E, prihvaćeni smo, e, a kroz medije može se pomoći recimo ako je nekom zaista možda kroz, ako je neko teško bolestan, ako mu treba neki lijek ili nešto, naravno da samostalno ne možemo puno postići, ali uz medije uz pomoć drugih ljudi se to može pozitivno realizirati. Jer ako si sam, teško je nešto sam napraviti vi volontirate u ovoj udruzi? Koliko imate aktivnih članova ko vam pomože? Vi koordinatorica, ljubica i članica aktivna, tko još? E, nažalost, e, tu smo u hendikepu. E, bilo nas je na početku više aktivnih članova, znači volontera, ali nekako evo sa odmakom vremena, nažalost, ostale smo evo samo ja i gospođa Ljubica što se tiče same koordinacije naše zajednice. Je li vi putujete možda negdje i da vidite kakva su iskustva u drugim gradovima? Znači, ili povezani ste, ima taka udruga i u Osijeku i u Vinkovcima. E, koliko su uvjeti života u Slavoniji i Srijemu možda drugačiji e, za populaciju s izvesnim ograničenjima od ostatka Hrvatske? kako tam djeluje ova udruga ili slično ili možda nekako naprijeduju? Pa s obzirom, mi, mi rado posjećujemo i ostale zajednice u Hrvatskoj i to imamo baš nekako u programu da se svakako međusobno posjećujemo e, i kako vidimo kako druge zajednice rade mi i kako je Ljubica napomenula mi imamo taj e, znači program po kojem radimo i radimo možemo reći svi e, slično i jednako i kad se pogleda mi, mi smo stvari jako uspješni jer druge zajednice možda imaju malo veće probleme od nas, ali evo, trude se da opstanu, ali mi možemo reći da smo vrlo uspješni u našem radu, s obzirom na druge zajednice. Da, i još bi ja možda nadodala da vjera i svjetlo u Slavoniji je u stvari najraširenija. Ovdje ima najviše zajednica. Evo, u Vinkovcima ima tri zajednice, u Osijeku ima četiri zajednice, onda imamo Belišće, Miholjac, Valkovo, baš je e, e, Slavonski broj Županja, e, znači ti veći gradovi svi imaju zajednicu vjera i u gradu, a recimo onda tamo Zagreb ima ne znam isto četiri, valjda ili pet, i onda tamo ima Rijeka, Zadar, onaj dio nije toliko pokriven. I jedino što bi još htjela dodati, evo kako je sad ta zajednica ima nas 30 u Hrvatskoj. E, svjetlo smo uspjeli iz Hrvatske prenijeti u Bosnu i Hercegovinu, e, tako da tamo sad djeluju dvije zajednice u probaciji, to su u Jajcu i u Međugorju. A imate li e, financijsku neku potporu, mislim od grada ili od županji, ili imate, ili to donacije građana ili sad? E, što se tiče donacija, e, <clears throat> e, imali smo prošle godine od grada, to smo, to se normalno zahtjev smo napravili sve to, međutim s obzirom kako je to papirologija i to sve jako puno toga treba za napraviti, prošle godine smo uzeli donacije od grada, ove godine to nismo tražili. Jer puno te papirologije i, mi imamo svoje gdje mi utrošimo te novce, ali jednostavno to je sve jako teško poslije sve to pokriti jer se mora opet sve to njima opravdati i prikazati. A s druge strane, ovaj, e, izašli su nam u susret, pomogli su e, što se donacija tiče od građana, e, nema, mi ne tražimo. Mi se sami financiramo. Znači, kroz te radionice koje radimo za Božić i za Uskrs, znači od te prodaje, a to pretežno prodajemo znači, unutar pastoralnog centra, ono imamo svoje štandove i znači kako ljudi izlaze s mise, tako ovaj, uzimaju i znači od tih, e, tako se i financiramo. Znači od tih naših radova koje djeca u radionicama rade, to prodajemo i na taj način se u stvari financiramo. Ispričajte nam nešto o, o radionicama, kako to, kako to djeluje uopće ta radionica, što radite s djecom na radionicama? Pa u biti e, naše djece su znači djeca sa mentalnim hendikepom, oni mogu dosta toga napraviti. Znači e, oni mogu recimo bojati, recimo čestitke. Sad im e, date nešto i oni vam to obojaju, da se zalijepi na kartončić to je jedna lijepa čestitka. Onda e, mogu bojati, e, ne znam, staklo, mogu bojati drvo, možemo raditi dekupaž s njima, možemo praviti, ne znam, kuglice od, sa i špagom tako ima različitih tih stvari koje oni mogu raditi. Normalno ako su to neke već finije stvari, to onda prijatelji, roditelji malo dotjeraju, tako da bi to moglo ići u prodaju. E, I ljudi rado kupuju, rado kupuju jer ta naša djeca su puna srca, puna osmijeha, uvijek radosni, uvijek žele biti najbolji i tako. E, možete li nam na kraju otkriti buduće aktivnosti u radu udruge i eventualno osobne želje i ambicije, ciljeve i nade? Pa evo što se tiče, evo s obzirom da će uskoro Božić, e, znači sada evo sljedeću subotu već planiramo znači prvu subotu da imamo radionice za Božić, znači da pripremimo sve to za adventsku nedjelju, to što ćemo raditi znači da ide na prodaju a želja nam je naravno da, da naša zajednica, da, evo, da, da ima e, članova, naročito koordinaciji nam treba dosta i također bi ne bila želja da se mladi malo više uključuju e, u naš rad sa djecom sa mentalnim hendikepom. Što vas drže tamo u ovoj zajednici? Pa kroz tu djecu u stvari e, shvatite koliko je život prekrasan. Mi, kako smo, evo nazvačemo nas zdravi ljudi, um, stalno negdje trčimo, e, sve želiš više, više, više i više nekako gledamo sve kroz materijalno, a e, kroz tu djecu u stvari malo zastaneš i shvatiš koliko je stvari sve prolazno i da su e, doista bitne, zaista male stvari u životu da nas čine sretnima i zadovoljnima. kako mislite što budućnost ovoj zajednici? Pa ja vjerujem da, da ćemo opstati, naravno uz pomoć Frajevice Jagodića i naših župljana. E, kažem, samo nam je e, želja da nam se e, mladi priključe u tu zajednicu. Znači da mladi prepoznaju potrebe i želje, znači da malo se osvrnu na djecu sa, malo drugačiju djecu, znači sa mentalnim hendikepom. Došli smo do kraja naše emisije Pružena ruka, internet radio Srijem. Zahvaljujemo sugovornicima na učešću u programu, a i vama, našim slušateljima, na pozornosti. Poštovani slušatelji, ukoliko vas je ova tema zainteresirala ili možda imate još neka pitanja ili želite pomoći ovoj udruzi, kontaktirajte koordinatoricu udruge Vjera i svjetlo u Vukovaru, Mariju Turkalj na broj telefona